Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Gibeletik doara, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez doa bide hortatik jasine. Errekara initik

ongi etorriak entzule eta ongi etorriak kulturalea emankizunaren denboraldi berri honetara gaur ba estreinatuko dugu lehen emankizuna eta pekin bat, ba, iazko ikasturtean bezala, printzipio berarekin segituko du, eh? kultur itzorduen ingura mintzatuko gara, sorkuntza lanak izango ditugu izpide, eta proiektu bereziak ere eh, kontutan hartuko ditugu, eta justuki horietako bat hartuko du aintzatorain, orain, Euskal Kultur Erakunderen eh, ekimenez, eta Donostia Amaseik, Donostia Kulturak, eta Euskal Kultur Erakundeak ere martxan jarri duten kimu izeneko ba, programaz mintzatuko baikara. Eta guztionen honen inguruan mintzatzeko, Frank Suarez dugu gurean, Euskal Kultur erakundetik, kaixo egunon. Kaixo egunon. Gaur eh, bada zurekin Frank, eh, deialdi edo programa honen inguruan mintzatuko gara, deialdi diot deialdia zabaldu baitu zue. Oraintza duela gutxi, hori da. Bai, iraiaren batean eh, kimu deialdia zabaldu egin dugu. Eta deialdi hori, gazte publikoari zuzet zuzendutako arte estetnikoen inguruko formakuntza programa bat da. Mm -hmm. Esaldi piskatu ah, handia da, taluzea da. Zer da eh, deialdi horren helburua da aur eta gazte publikoari zuzendutako euskarazko arte estetnikoetan uh, eh, sorkuntza aberasteko eta dinamizatzeko formakuntza programa bat. Mm -hmm. egiten dugun? konturatu gira eh, lugaldeko kultur eragileekin, eh, hauek dira eh, egolapordiko hiri gunea, biarritz kultur elkartea, Teatro Paraiso antzerki kompania gazteizkoa eta bimla masai eta Donostia Kulturako Kultura da, Donostia Iriko Zerbitzu Kulturala konturatu gira e, ba, beharra badela aurrentzat e, eh, Euskarazko ikusgarriak eh, sortzea eta sektore hortan dinamizazio bat bultzatzea. Mm Horretarako kimu deialdi hori e, zabaldu gindugu hor iraiaren batean, ogoita marrean itxiko da deialdi hori, eta zuzenduta dago e, euskarazko ikusgarri gintzan ari diren artisteri. Artisteri. Mm-hmm. Lau aukeratuko dituzue eh, aurkezten direnen artisten artean hori da. Bai, lau aukeratuko ditugu eta eh, artista horiek uh, eskainiko diegu formakuntza edo tailer batzu heien lanak uh, egonkortzeko, aberasteko, dinamizatzeko eta eta abar. Mm Programa bat martxan sartzen dugu, programa horrek uh, eh, iru alor ukanen ditu, edo iru adar. Lehena izango da eh, masterclass edo tailer bat zuen segitzea. Uh, eh, Biaren adarra izanen da eh, europantzear joaitea ikusgarri batzuen ikustera festival batzuetara. Beraz, bai Europan, bai Frantzian, bai Espainian eta eh, hemen Euskadin. Beraz hori izan den da batez ere elikatzeko eta ikusteko gaur egun zer egiten den uh, ikusgarri, aur ikusgarri uh, sektore hortan. Eta hirugarrena adarra izango da eh, proiektu baten idaztea, asmatzea eta proiektu horren eh, orkestea segipen talde horren artean. Segipen talde hortan diren egiturak sei dira, aipatutakoa idanik, Euskal eh, Kundea beraz, Donostia 2006, mm -hmm. Donostia Kultura, Biarritz Kultura Elkartea, Ego Lapordiko Irigunea eta eh, Gazteizko Teatro Paraiso. Mhm. Nik pentsu dut, e, lau artisten aukeratze ere zaila izanen dela, ez? E, artista ugarik emango baitute beraien izena, interesgarria da baita, e, ba, eskaintzen duzen programa, guztionzat. E, zenako irizpide segituko dituzue, bat edo beste aukeratzeko orduan, hau da, e, lehentasuna emango diezue adibidez hasi berriak diren artista horiei? Bai, beraz, eh, lehen irizpida izan da eh, Euskalduna izaitea. Mm gure eh, helburua da Euskarazko aur ikusgarri gintzan lan egitea. gero, bigarren irizpidea ikusgarri gintzan esperientzia baten ukaitea. Beraz, edo hasi edo ari direnak jadanik. Eta irugarren irizpidea izan da e, ze asmoa duten Zeren, uh, deialdi horren berezitasuna da uh, egokitzea hautagaien perfiletara. Hau da, eh, batzuk aritzen dira dantzan, batzuk antzerkian, beste batzuk musikan, beste batzuk txontxongiloetan edo, uh, edo zirkoan ere bai. Eta beraz, bakotsaren ibilbidearen arabera eta beharren arabera egokitu egingo dugu formakuntza ibilbide hori. Mhm. Eh, beraz, pentsatzen dugu izango direla, e, eh, egitaz batzuk, jadanik, eh, baditugu deiak eta proposan batzuk heltzen direnak, eta mm, eraikuntza bat izango da. Erna baita hori e, martxan zarriko dugula, ez gu aurrek bakarrik, ez segipen talde horrek, baina artistekin batera, Eta idea izanen da, ez aukerak eta bat egitea, eta gero kitio izanen da, benetan segitzea bakotxaren ibilbidea, eta uh, elkarrizketa permanente batean edo erregular batean lana hori bultzatzea. Mm zenbateko formakuntza izango litzake, ikasturte oso batentzat edo? Beraz bai, eh, uh, EPA izango da hor eh, uh, 2008ko azarua eta 2008ko irailaren artean, mm -hmm. baina ez dira izango, beraz dira amar bat hilabete, baina EPE hortan ez da izango formakuntza, eguneroko formakuntza bat, baizik eta eh, lau edo bost hasteko lana eh, zabalduko dena edo segitu beharko dena amar hilabeteko EPE hortan. Mhm. Ba, interesgarria dirudi, e, eh, eh, dara mazuen eh, programa, e, aman komunean lanean aritzeak, badakit donostia kulturarekin, donostiako herrikoetxarekin, eta bestain bat egiturekin elkar lanean aritzea ohituak zaudetela, hartu emanak sendotuak dira, urtez urte? Bai, bai, bai, guari gira duela espaldi, egoaldeko kultura eragilekin eta gure lujaldekoekin batera. Hor, aukera da, eh, ba, denak biltzea, Arremanak badira jadanik e, bat eta besten artean, beraz, e, hilabete batzuetako lana izan da, eh? beti bezala horako deialdiak martxan zartzeko denbora pasatu behar da, baina hor nahi duguna da Euskal Herri Mailan eh, deialdi hori bultzatu, eta okeratu egon duzu lau artista, eta, eta gero programa hori ironkorra izan dadin. Zeren hor, e, aterako dira proiektu batzuk, jende batzuk sendotuko dira egin ibilbideetan, menen gero emaitzak edo ondorioak izango dira hemen e, urte, bat, mm -hmm. bi, iru edo lau urteren buru. Beraz, ideia da hor, e, laguntzea artista kopuru bat, Eh, hasiko gira artistekin zen, gero kultura eragileak edo, eh, edo programatzaileak ere bai, sardaitezke olako odealdi batean, hor hasten gira sortzaileekin. Eta mm, Euskal ikusergintzari ba, beste bultzakada bat emaitea. Zeren konturatzen gira, azken amak urte horietan, e, eh, aur ikuslegoaren kopurua Euskalduna hainitz emendatu dela. Mhm. Eta beraz, eskaintza uh, ba, da. Eta ez dira ikusgarri aski sartzeko edo eh, aurkeztuak izaiteko aur guzti hori erz. Aipatzen ditu aurrak eh, da, eh, dira eh, umetatik nera behitara joten gira, mm beraz. Eh, bai. adin eh, zabaltarte ondia. Adin oso zabala, bai. eta ondia. Eta ikusgarri bat umentzako ez da berdina izango nera bat zuentzako. Mhm. Hor, badago olako mugimendu bat, ba, frantzian ere bai eh, garatu dena, la bel sezon ekimen ondiarekin. Uh, den urtean hasi uh, da 2008an eta bukatuko da 2008an abenduan eta konturatzen da ba, beharra badela, e, olako ikusgarri gintzak baduela aurren e, ibilbidean edo ibilbideetan e, garantzia handia eta gainera euskaraz egiten bain badira gure aurrei, gure lujaldeko aurrei, ematen zaie ere bai aukera e, euskara mailan beste gune batzuetara e, joateko. Mm Bai. Eta euskara erabiltzeko ere bai, eta ulertzeko ba, beste, beste aukera batzuk. Bai. Bukatzeko izen emate beraz irekia, oraindik ere aukera bada izena emateko, e, nola ematen da izena? Formulario bat bete behar da, e, lanak aurkeztu behar aldira? Bai, beraz, ba, e, ba, joan behar da Euskal Kultu erakundeko e, zera webgunera, mhm uh, eh, irubebikoitza.ekai.eus edo donostia 2006ko um, webgunera, donostia 2006 eh, jotzen bain bada lortzen da segituan, eta hor eh, joan ba, kimu deialdiaren e, zerarat eta eskatzen diren hiru gauzak dira lanaren aurkezpen bat, e, eh, kurrikulum bat bidaltzea eta asmo nota bat edo e, gutun, motivazio gutun bat mm -hmm. bidaltzea e, eh, elbide hortara e, azitegiak abildua dsse2006.eu e eta hortara bidal, bidaldi eta bere ala bat, jasoko da, konfirmatuz, ba, jadanik proiektua Artua izan dela. Artua, artua izan edo jadanik, eh, artua izango dela edo Vai. ikusi izango dela eta horren ondotik arra posto batzuk emean dira eta elkerrezketetan mm -hmm. esartuko gira ba, dena den ere, eh, azpi da zuen webgunean, Euskal Kultur erakundearen webgunean, hitz egin dugun guztiaren berri ematen duzuela eta hor eh, ba, informazio gehiago izango du, nahi duen horok, Bai, hori da, bai, bai, bai. eta gero posibilitatea ere bai duda behin badira edo galderak deitzea erakunderat edo edo Donostia Mini bat amaierat. Mhm. Ba, uste dut itzuli egin dugula, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenuken? E, ez, uste dut e, eh, errateko behar zenbaki batzuk emaiteko bai. iparaldean, ba, erraiteko lehen mailan, aur ikaslegoaren eh, zenbakiak hainitz onditu direla, azken amar urteetan, eta eh, iristen girela, uneko berroita lau hueko eh, uh, nola ezan, edo ikasle, Euskaraz ari diren ikasleak uh, eh, sehaskan edo elebidun sistemetan iristen dela zenbakia eguneko berroita, mala, berroita lauera. Mm -hmm. mila ikasle sartzen dira hortan eta ikasle horiek I, euskarazko ikusgarri bat zuen eskaintzeko ba, lana badugu. Bai. Eta, eta hortan gabiltza, dinamizazio bat eh, bultzatzen, ea hemendik urte bat zuetara ba, ba, lortzen ditugun gure, gure elburu horiek. Hori da, eta e, lortzen direnean helburu guzti horiek, ba, sorkuntza lan horien inguruan ere mintzatzeko ah, tarteak hartuko ditugu. Ba, Frank, esker mila, gure da etorri zana. Bai, eta ea ba, gauzak lortzen ditugun. Hori da, bai. sigur baietz. Milesker, jo. Kultur alea. Kantu, kantu bako txaba guretzat berrikuntza bat, sortzeko momentuan kantu bako berrikuntza bat da, dena den, guretzat da, gero guk ere asimilatitugu beste kantu batzuekin edo hola, e, gero, nuke, ba, kantu batzu bat dira, behar bat da, entzineko diskotan ikusi ez den bezala, e, la, lasaiagoak musikaletik, e, biolinekin, gitarra akustikoekin, e, gehiago hitzak azpima jatzen dituen, azokatarako ba, ez hain beste kantatuak, gehiago japeatuak, ba, aurreko ba, diskoan bakinuen jat bat ere, baina beste gehiago hip-hop, e, hip-hop eta ja, diadura eta energia gehiago da, ba, da saia Gero, baina horoko gehan ustut, e, eh, entzutean disko osotasunean uh, betiko gure espiritua eta hor geritzen dela gane dut estiloan instarsun bat eta beti uh, inguruan uh, zentratzen entzatzen da. Basutik taldeko patxi bidajen errana genituen hauese, kameka begira da izeneko diskoa plazaratu baitu bandakirria eta kolorea aurrapen kantua ezagutzen genuen, eta orain bada amaika begira da zuzaturiko lan berria entzuteko aukera bat. Guzalmentan jarria dagoeneko jakizue kontzertu berezi bat eskeniko dutela miarritzeko atabalen irailaren ogoita bostean iluntzeko behatzietan aukezpen egitaldia ginen baitut esarrerak salmentan aurre salmentak 6 eurotan dituzue eta lekuan berean berriz bederatzi eurotan. neure Bauntar arte iritsi gara garkuan entzule. Nera aletik, besterik ez, bihar arte eta bien bitartzen ongizan, aio... Aio... In Inguru, Costa Aldian, Zen Gartatu. Ijaz Gizon Zahar Batek, Benzat Alazidan Kontatu, Enbat Itzelak, Gaz Telugachen, Unsi Ederbat Zuen Luandatsen. Eoshkil den Nunanzat Baroan.

Lees neked szalasztom grinnon lett. És csak a gassim zlom zniszka, Mi mokriem a vellagon. Kueme trigia niszke gaglon, Halarok csinaklon, kolego ściągania i na wysiela karbon klula leta lask na farigon zio bultzatzen Altxorkutxa zabaldu nuen Atzera egin ninduen Uina hundi bat altxatu zen Inorez zapaltzeko zapalduak ez izatekoa Hau da gure urguilua Altxor guztien iturria Eta hau hola ez bazan Sarnazatela kalabazan Ipuitxit barregarriak kontatu nizkizuen plaza. Manaldiaren zentzua da transmisioa. eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Giberetik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behaznik. Ni ez doa bide aftatik